mbega uno munsi ni giki mu bijyanye cyane cyane binaraba abarundi bari hanze n'abarundi muri rusange kiriko kirakogwa mu byo yemereye abanyagihugu ni giki namwe mubona mwoterera kuko ni umwaka umwe haracyasigaye iyindi myaka itandatu kugira ikiringo cya mbere kirangire ni byinshi tuza kugaruka ko hano twongere tubahe ijambo mubicishije kuri telefone kugira mwakure umwaka warurumanye umukuru w'igihugu amaze umwaka ku butegetsi mu byo yiyemeje yongera akanabishikiriza mu ijambo yashikirije ubwa mbere abanyagihugu nk'umukuru w'igihugu yashikirije ko eh, imiryango yuguruye kubagomba ibiganiro arongera aranamenyesha ko atamurundi yosimbwa n'umutima yaba uri hanze canke mu gihugu leta ngo izotunganiriza bose ata uvuyemwo tegabiri Evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari kwigerekezo rya 18 ruhenshi umwaka wa 2020 kugira kane ngo nemere yuko Burundi bwikukiye koko nuko Burundi wese agira ijambo mu birabuzima bw'igihugu hariho abarundi batibaza ko kugira ijambo ari ukuja mu kiguri mu gihe hari canke kugumuka mu mabarabara ivyo bavyita kwiha ijambo kandi mu kigiri mu migenzo y'ikirundi kirazira mu mico y'ikirundi abarundi barahanije bakaganira ijambo rikaba umunoni hari n'abandi barundi bitwaza ngo ni ukurondera ijambo n'igihagararo ariko dutesanguye neza twasanze ari kugira bahagararire umukoroni mu gihugu cyacu barongera bati abagabo ntiyimwe ibiganiro rero nibyo byamye biranga abarundi ntihagire umunyamahanga azosubira kuyivanga ngo ariko asabira abarundi ibiganiro kuko niwe yari yarabidukuyemo ubu abarundi twaragarutse ku muzi mu mico yacu nicyo gituma mubona uno munsi twamaze gusubiza hamwe abashaka ibiganiro n'ejo baratonda ariko baze badatonda kuko ari ngo ikiyago gisumba ikivi hari kwigerekezo rya cumi n'umunani ruhenshi umwaka urangiye inyuma rero y'umwaka ngira nkuko mwagiye murabikurikirana no muri kino kiganiro twaragarutse cyane cyane ku kibazo kijanye n'ubutare mwarumvise abatari bake ibyo bagiye barashikiriza kuri ico gisata mbere uherukaho twari kumwe n'umuhinga mwarumvise amahere igihugu kiriko kirahomba inyuma rero y'umwaka General eh, Major Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi ngo nawene hari habagiye bamutera ubwoba ariko ngo hamwe bubandanya azobatsinda muri ico gisata ngo gisaba ukurinda kandi ntibyoroshe ariko umukuru w'igihugu amenyesha ko kurinda yagukuye ku mana hari mu gikorane cyo gushimira imana ku mwaka amaze arongoye igihugu tegabiri kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwo butare ariko bariba hariho umunsi nagunduye hanyuma ncavuga nti ubu rero ntimusubira kunyiba ndabihagariza bagira ngo bagira bantera ubwoba nababwiye nti rero ndagira ndababwira ikintu kimwe nigende umwungere iyo umwungere afashe ingingo yo kuba umwungere nuko abazi ko intambwe zizoza mugabo kubera abazi ko intambwe zizoza acaragira nca ndababwira nti rero nibaza jewe iyo ntambwe ndazi ko ziriho kuko nico gituma ndiko ndaragira ni nanje rero zoca asaba imana nizo ntambwe nizaza nzozitabagura kumwe kwa dawudi baciye baheba none uko kurinda nagukuye hega yemwe imana muri kumwe ubukomeye aha ni ukugira ngo ndababwira yuko icya mbere rero ko twemeye ko imana ariyo iri hejuru tuyiha ikibanza cyayo ntituyicarike inyuma tuyicarike imbere ahandi tukayishyira ku ruhande izotureka n'iby'iy'isi ni isi iriko n'umwami mubi sekibi aho bavuga ati mwamajuru umwe nimugire umunsi mukuru w'umunezero kuko uwahora bateranya aragiye uwahora barega reka ndabibira akabanga aha murazi ingorane dufise mu burundi iki civugwa ntimuvuge ngo cyavuye hagufi kuko namaze igihe nguma nanje nsenga niyumvira none kumu umutego dufise ni uwuhe nsanga umutego dufise ni sekibi imwe yatugirira mu kahise kacu uno munsi rero ashaka kuguma kwegera ngo dusubireyo ndababwije ukuri tutemeye ngo tugiriranire ikigongwe tugiriranire imbabazi hamwe wowe wumva ko ufitiye imbabazi mugenzawe umurundi ukamubona ko ari umurundi mwene wanyu tuzosubira kubohwa na sekibi kuko umutega afise n'ubunihuri n'ibijyanye byabaye kera nipfuza yuko rero turema umurundi mushasha muri twebwe nyene tureme umurundi mushasha muri twebwe nyene kugira ngo umurundi uca bushasha hanyuma rero twebwe abarundi bashasha tuce dugenda gutera sekibi hariya muri bya bindi yadushiramwo tumwiruka kumwirukana kumwirukana ni bijya bintu kubishyira ahabona tukavuga tuti bwari ubugesera twese turabarundi tuvuga tuti shiragize ibyo senda ibyo ntitubikeneye mu burundi bw'uno munsi ahandi turazoguma tugira ubwoba ni se ikibazo ariko atuboherayo uwo rero ni general major evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u burundi mwumvise rero ibitari bike haba acimikwa nk'umukuru w'igihugu n'ako gace gatonya twagarutse eh, ku bijyanye cyane cyane n'ubutare kuko aribwo twa tumaze iminsi tuvuga ko akanya akanyanigwanyu rero mwumvise ibitari bike eh, ijambo ngo ni ry'umurundi uwo ari we wese abatoba ngo bagaca bajya kubabatumye mwabyumvise ibiganiro n'iby'abarundi nejo nibaze imiryango iruguruye iby'ingimba nibihagarare ibiganiro nibyo byamye biranga abarundi n'ibindi n'ibindi akanya nigwanyu rero mwebwe barundi muri hanze y'igihugu irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo na gatatu canke tandatu na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajana icenda na gatatu iyo zo nimero zose zibiri murashobora ko no kuri whatsapp call barabakira izo mu biro nazo ni bibiri na kabiri bibiri na kane na gatandatu gusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mutanguze akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ni kuri mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu mbega aho umukuru w'igihugu agejeje n'igiki yo kongera ko kuri yindi myaka isigaye mbe murashima cyane cyane muri bisata biraba ah, abarundi bari hanze umwaka urarangira amezi 12 nigiki mubona uno munsi umukuru w'igihugu yogarukako aka gikorera ko kugira abarundi bose basenyere ku mugozi umwe maze tujane mu iterambere akanya rero ni gwanyu Eric Dogo aca mfasha kubakira sangwa ikaze kuri mikro akaba ari niyo nkuru tugarura umutima oh, mu njyamake mukuru w'igihugu by'ukuri eh, ibi avuga mhm. hamwe tworonka chance akabishyira mu ngiro mhm. akabishyira mu ngiro ibintu avuga igihugu cy'uburundi kirashaka gusubira kuba igihugu cy'uburundi kandi n'u rwanda ntigosubira kutubona iyo twaciye hamwe yobishyira mu ngiro ariko uranyumva neza mhm. nawe hamwe yobishyira mu ngiro kuko ibi avuga eh, njyewe amaze kumukurikira mu biganiro atari byinshi cyane ndabikora kuri yutubi eh, eh, ku maradiyo naho urabona turonka bike bike Eh, namaze gukurikira imvugo yiwe eh, abuze gushyira ibintu muri puratike kandi ubirabye neza mu ncamake mu mwaka wose tuwukurikiye neza ama ahari nta ariko arakora kandi ama minisiteri yategezwa kuduza ubutunzi bw'igihugu hamwe hamwe ni eh, iyo idakoze neza urabona ko abarundi bose nani polisi abaye ku bw'uburimyi hmm. eh, ntibishoboka mugabo urabona yuko hari wanashima ku kararo kuri ubwo bushikiranganje uvuze hari ibiriko birakogwa e, cyane cyane nko kuri e, transport murabona ko amabarabara amwe amwe yagiye arasubigwamwo ibivuko biriko birasubigwamo n'ibindi n'ibindi kumbure wowe uh, vuga reka nuko mu minsi yategereza niburi iburi akageza ku busunwa ku busunwa akagaragaza no kugera ku bushinwa basi none abiwacu nabo none zero virigire iyo minisiteri ya transport communication ntushobora gutera imbere minisiteri zidakoze uvuze jeunesse siporo ifise ibindi bisata bijyanye uvuze agriculture élevage bisigura ikintu gikomeye cyane meda sirumva uno mwanya n'uwo mu mwanya ngo ndabidetaye ndabidetaye inzaha baririmba dufise ubwenge tuzi basina ba sogokuru ko bakora isuka bagakora umupanga bagakora ikintu ubu tukaba dukura umupanga mu bushinwa tugakura isuka mu bushinwa ariko niwumva ukajya uvuga ngo hariho minisiteri bigi bajejwe imidari ariko wumvise umukuru w'igihugu yashikije yuko nawe ni hari abaje bamutera ubwoba agize icyo akora ko kuri icyo gisata cy'ubutare narinde narinde bagira noneho ufata abo barundi bose ukazobateza imbere umukuru ugateza guteza abo bose imbere bahora byuzuraye akagerageza nkabigira mugabo nagerageze uwo mu minisitiri je nka minisitiri banyumva je ndabaza n'abatonda nimba haba inama y'abashikiranganji batonda bavuga ngo iki nabarumbarira abaminise je mu Burundi bati abaye inama y'abashikiranganje ikintu bovuga ati ni ukuri kw'Imana turatonda kuja kuvuga uw'amagara y'abantu pi uwagira ikisevaje pi uw'iki pi none ibyo bisate ko ibyo bigize igihugu uwo w'inzahabu nawe twakuye y'amafaranga ngo duhembe abana bagira iki edikasiyo eh, cyangwa imere neza eh, reka placide tugaruke mu kiganiro eh, mbego nshuti yacu mm. nabyo n'ubwo yego urumva mugabo murazi yuko ariko harategurwa indwi yahariwe abarundi baba hanze semaine de la diaspora ngira muzoba muri ngaha kugira ibyo bibazo byose tubibabaze kuri plateau muri kumwe nabo bandi mufadikanije cyane cyane baba muri hanze mwese kimwe kitubuza ko twovugira ku mugabo kikaje umutima bacu mugabo urabona yuko turabaha akanya mu kavuga uh, ikibari ku mutima cyane cyane mu gufasha guteza imbere kino gihugu murazi yuko kino kiganiro wanashima hano mu Burundi atahandi uzogisanga ni ikiganiro giha akaryo n'akanya mu rwego kugira namwe mutere mu kubaka kino gihugu numva ngombye kurira vraiment eh, canke ndagusaba medali zombi hariho umuntu yigeze gutwara ngozi sinibuka izina ryiwe mu nyuma nawe nyine haba minisitiri wa agirikitire revaje hmm. eh, umenga hari redebi yabuyeho yagitangura umurondere uca n'uwo muri minisitiri wa agirikitire revaje baze ngaho ni ukuri genda azi yuko eh, n'igihe bazana amaporoje y'intuze niho nosigura neza nkwereka basi ikibi kije byari byategeko aho aho urumva ico kizoba ari kindi kiganiro Placide reka kumbure eh. Eh, tuzoraba akanya kabonetse eh, tugaruke kuri icyo gisata nk'uko twari twara narabimemere n'abarundi bose ko tuzotumira umuyobozi mukuru agejwe ubworozi mu bushikiranganje n'ubworozi ibidukikije uburimyi n'ubworozi ariko ntitwamuronse mugabo reka tuzobananya tubaronderera kumbure kuri eh, ino ntumbero uno munsi ko warurangije reka tugushimire wakoze ku nterano yawe bagaza mu ibarabara bagiye mu ibarabara mu kuwinga igisuma igisuma igisuma ashyize kuri aeroport bagiye kuraba ibyo yashyizeho usanga bose abagiye kuririmba igisuma ashyize kuri aeroport baragenda barakontora basanga afite akazu kamwe n'uyu niko n'abarundi ngendabwira bizo bagendekera kujya kwabagaza twa twahose umukuru w'igihugu ndetse ndiko namuvuga nta n'umugambi wiwe ndi mujewe eka ariko nkurikiye imvugo yiwe hamwe abarundi bumwumvira bakayishyira mu ngiro uburundi naho twasubiye inyuma twokogorora mhm. icya kabiri minisitiri wa interiyeri nagerageze igipolisi agifate neza kugira gishobore gushyigikira kugira ubutunzi buca imbere igipolisi yajya gikora nabi nta kijye kwirinda nicyo kintu cyo giteza kugaruka ubutungane bwo urabona bwarajabutse bugeze muri congo bwarajabutse frontiere sinzi ko buzogaruka buheruka kuri placide rangiza rangiza rangiza ahasigaye kino kiganiro waruzanye uracagura umunsi umwe umwanya ukwiye ku buryo dushobora kuvuga paneli ibyo kuvuga tuyagagura tuyagagura nakubwiye yuko mu minsi iri imbere hari inzu yahariwe diaspora uzoba uri hano mu gihugu kugira eh, duhanahana ibyumviro turi kumwe mbere eh, tuzobisaba banashima n'abarongoye radiyo turondere nk'amasaha abiri kugira tunoganze ibibazo bihanze eh, igihugu cacu duhere no kuri diaspora anashima ko aricyo kinasanzwe cega ikiganiro cega cyane cyane diaspora cyane cyane byega cyangwa biraba abarundi bari hanze haba ku biganiro abari hanze nk'impunzi eka yanashikije ko n'iby'ingimba bihagarara kandi biganiro ngo nibyo byamye biranga abarundi kuri ubwo rero ngo ijambo n'iryo uwo ari we wese kandi ngo imiryango iruguruye akanya rero ni guhanyu inyuma ya Placide kumbure twakire n'abandi kuko akanya turacagafise umutima muri turi muri karadiridimba hari utwandikiye ati tubasubiriremwo ijambo agace gatonya k'ijambo umukuru w'igihugu yagarutse ko ahejeje kwimikwa ku wa cumi n'umunani ruhenshi umwaka wa bibiri na mirongo ibiri ngira ntitwari kumwe hafi ariko reka kumbure tubikore hama duce tumuha nawe ni akanya kumbure nimba ariko aradukurikirana reka dukurikire perezida evariste ndayishimiye neza na neza hari wa cumi n'umunani ruhenshi ahejeje kurahira kurongora kino gihugu mu kiringo cy'imyaka intwi hari n'abandi barundi bitwaza ngo ni ukurondera ijambo n'igihagararo ariko dutesanguye neza twasanze ari kugira bahagararire umukoroni mu gihugu cyacu abo muzobabona ni bamwe iyo bibananiye gutoba batabihindura iwabo baba batumye abo bose twaramaze kubabona icyo twibakira bene wacu ni kimwe ni uko narindi abarundi bamwe bajya inama mu kubaka igihugu niho bavuga bati tugendere no kuri iki kivugo ngo dukora dukora tuyaga nagira ngo barundi bene wacu mwese kuva ubu ntihagire uwutsindwa n'umutima yaba uri mu burundi uri mu mahanga cyangwa impunzi nta muntu n'umwe yaba muto cyangwa mukuru azobura ijambo mu gihugu cyatwafatayeho demokarasi kandi gifite leta ni muri iyo ntumbero mu buzima bwose bw'igihugu hagiye gukenwa mu bisata byose indongozi zo gutunganiriza abenegihugu koko ntihagire abarundi bava mu mutego w'abanyepolitike ngo ejo niho azoshikanaho nifuza ku butwari bwawe nawe uzohashika badushinga mu imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi ah, turi mu kiganiro karadiridimba ariko waranyeretse ko mu buhinga bw'ibyuma bijyanye n'ibirere bitameze neza Eh, kumbure mudutunge murabona ko bitatuvuye ko ariko turi turagerageza n'abandi bakanagerageza batwakura ariko ntitwumvikane murazi ku birere bidasezerana n'ibyuma bidasezerana reka ncengira ko ndangiza na kino kiganiro mwakoze mwebwe mwagiteza abiri yakoze na Placide muri Hollande yagize icyo muri kino kiganiro kuri micro.